Kažem ti, mislim, vandali su se baš namjerili na te jurske eksponate. Mi moramo pojačati mjere sigurnosti. Ej, sorry, Ej, gubi mi se signal. Ajde, nazvat ću te poslije. Ma, koji je ovo...